En Ukrainio, dum jardecoi, multae homoi vivis nature inter du lingvoi. Oni povis audi la Rusan en familia rondo, en vendeioi, en urboi, cae en amas comuniciloi. Dum la Ukraina ofte havis alian rolon, exemple en lerneioi, en officialae documentoi, au en regionoi, cia gi traditie pli fortis. Por multae, tio ne estis grande demando. Oni simple electis la lingvon, ciu venis plei facile en la momento tia ci du lingvezzo povas aspecti tre ordinara, prescau nevidebla, cis la tago ciam la historio forte frapas. Post cent dependigio en 1991, la Ucraina farigis la sola stata lingvo, cae tio logice influis la publican vivon. Tamen la Rusa restis vaste usata, precipe en celcae grandai urboi, cae en orientai partoi de la lando. Multai Ucrainoi parolis Ruse heime, sed sentis sin tute Ucrainae tio gravas por compreni la nunan changion. Lingvo ne ciam esta simpla signo de politica sinteno. Homo povas shategi sian landon, cae samtempe usi lingvon cion li heredis de familio, au de la urbae cutimoe. Sed la lasta iaroi shangis la emozian peson de la lingvoi. Por multae, la rusa comencis soni ne plu kiel neutrala rimedo por interparoli, sed kiel lingvo ligita al minazzo, al perdo, al perforto. Tio ne signifas che la lingvo mem culpas. Lingvo estas homai iloi, ne tankoi. Tamen, l'asperto de milito povas alglui al vortoi tre fortain centoin. Cae tiam ec simpla fraso au accento povas rememorigadi doloron. Pro tio, oni vidas interesan fenomenon. Multae ruse parolantae Ukrainoi conscie transiras alla Ukraina. Ne ciam perfecte, ne sen embaraso, foie cun mixitai formoi, sed decideme. Calcai diras che ili volas che la Ucraina farigiu la norma lingvo de la ciutaga vivo. Alia e clarigas tion kiel geston de solidarezzo. Se la lando estas atacata, oni volas pli forte teni tion kio appartenas al gi. Oni anca rimarcas che la socio ofte reagas cun pacienzo. Se homo provas, eraras, serchas vortoin, multai helpas. En tiai momentoi lingvo farigas comuna proiecto, ne tabelo en exameno. Compreneble estas ancau la rolo de legioe ca institucioe. La Ukrainan emphasas educado, televido, administratio, ca tio pli fortigas cian videblezon. Sed la plei rimarcinda parto de la shangio shainas veni al interne, el la persona electo de ordinare homoi. Tio estas malofta cae tre rapida movigio Lingo, kiu antaue kun existis sen granda streccio, perdas prestigion cae comfortan locon en la publico, dum alia lingvo gainas novan varmetson, novan gravetson. Eble la plei humana concludo estas citio. Ciam homoi electas lingvon, ili ne nur electas sonoin cae grammaticon. Ili electas memoroin, estontetson, cae manieron cun existi. En Ukrainio tiu electo nun estas aparte videbla, ca gi montras ciel profunde lingvo povas ligigi al digno, heimo, ca espero.